Igusiz, bai Irlandan, bai Kolombian, denetan, eh, hala, gauzak eh, konpontzen dira, astkenean, baina eh, elgarrekin aizan ez, hori, hori dugu nahi frantxez estatua, guk frantxez autetxe bai gira, galdein du frantxez estatuari zeite egin ezan, asde ezan, inan lafite.